podvečer, vážení poslucháči. Máme 17. apríla, keďže krátko po 18. hodine 30. minúte, tak asi vám je jasné, že sa v tejto chvíli začína relácia opony. To ale, čo podľa mňa netušíte a nemáte odkiaľ to vedieť, lebo nemáme tu kamery v štúdiu, tak e, to, čo neviete, je to, že táto relácia bude svojím spôsobom výnimočná. Jednak preto, že musím si dávať pozor, ako, ako pozerať na pána doktora. Sedí mi na inom mieste, totiž to v štúdiu ako bežne. A to je vlastne ten dôvod, prečo hovorím o mimoriadnej relácii, lebo naozaj sa nestáva často v tejto relácii. Je to absolútne výnimočná vec, keď e, do relácie opony nepríde len pán doktor Ludvík Nábielek, bývalý to prednosta a primár bansko psychiatrie, ktorého týmto vítam. Dobrý podvečer vám prajem. Tak tak to, to väčšinou my dvaja si tu vystačíme. Je tak však, dobre vravím. Málo kedy, ale sem tam sa stane, že? Stane sa sen tam, ale to naozaj výnimočné. A teraz vlastne sedím v kúte. Ale počujete, sedíte v kúte a máme úplne plné štúdio ľudí. Tak to je v relácii opony naozaj výnimočné. Toto sa nestáva často. Vy nepochybujem o tom, že máte veľmi dobrý dôvod, prečo ste sem doviedli dnes aj ďalších ľudí. Tak skôr ako ich vlastne privítame, tak, tak nakoniec však vy nám povedzte, že čo sa stalo, prečo, kto tu je, čo tu je, prečo je tu. Čo sa stalo? Čo sa deje? <laughs> No čo sa deje? Tak my sme už viackrát však spoločne hovorili o nelátkových závislostiach. Tak? počiatku o patologickom hráčstve, o závislosti od hazardného hrania. E, mnohé veci na túto tému sme rozoberali v podstate už aj preto, že my naše pracovisko, naša psychiatria, ktorej som dlho šéfoval, bola tým pracoviskom, ktoré ako prvé na Slovensku sa týmto problémom, problémom najskôr e, liečbou patologického hráctva, hazardného hrania a neskôr nelátkových závislostí začalo zaoberať. Na Boris toto, alebo tomuto je už vyše 30 rokov. Fú. Vyše 30 rokov. Tak to, Čo? aj by som povedal, že otvorme si šampanská, nemôžem to dnes povedať, lebo to nie. <laughs> aj že k tomu sa dostaneme. dostaneme Ale to je naozaj, to je úctihodné. 30, 30 rokov, rokov, to ako klobúk dole. A za tých 30 rokov sa udiala, udiala, udialo mnoho vecí. Je. Došlo mm. k zmenám klasifikácií, možno k tomu všetkému prídeme. Mm. Došlo k tomu, že sme z počiatočného tápania, hej, že aj my sme sa učili od našich pacientov, aj e, od ich príbuzných, čo a ako treba pokračovať. Že to bola sme... pred tými 30 rokmi úplná novinka tej nelátko to, to, to bolo to na úplne, úplne nové. Pole neorané. A, a dokonca aj v rámci Európy a sveta to bola novinka. Hej, mm. že, mhm. A, a práve bansko bystrická psychiatria v tomto smere rozbehla. Hej, hej? no tak hmm, ako... No tak treba si to pripomenúť. To jednak pripomenúť, ale jednak hlavne pripomenúť to, čo sa od tej doby udialo. Teda e, my sme sa naučili, e, boli všelijaké peripetie, boli všelijaké komplikácie e, vôbec s pracoviskom, dokonca došlo na jednu, jeden čas aj k prerušeniu liečby. Hmm. No a aj teraz nakoniec je určitá zmena, lebo e, samotné oddelenie pre liečbu nelátkových závislostí funguje toho času v dôsledku e, prestavby e, budovy mm. psychiatrie niekde inde, v Badíne, v seminári. No, to, že bude azda možnosť sa vrátiť do, toho, do tej pôvodnej budovy, zase to bolo bol veľký boj aj z mojej strany, no. že, že sme, tú, sme tú budovu zachránili a že, došlo k zmenám. No a e, pribudli ďalšie nelátkové závislosti, niektoré mm. oficiálne, niektoré ešte len tak, ako predtým bolo patologické hráctvo. No a, a pribudli aj rôzne e, možnosti a snahy, e, ako s e, nelátkovými závislostiami bojovať. A tu asi idem teda e, predstaviť aj našich, našich dnešných hostí, lebo e, môj priateľ a spolupracovník a spolubojovník a aj pacient. Bývalý, on bývalý pacient, však? To... Hej. <laughs> no. e, e, Robo Filipko je e, momentálne jeden z tých najpovolanejších, lebo je e, predseda správnej rady neziskovej organizácie Chameleon, ktorá sa e, podujala šíriť osvetu, poznatky, E, informácie o nelátkových závislostiach, o tom, čo a aké rizika prinášajú, akým spôsobom by sa dalo e, im čeliť, mm. lebo a to je zase ďalšia vec, že tie nové e, problémy, ktoré vznikli, to sú sociálne médiá, to sú digitálne médiá, sociálne siete, hej, ktoré zasahujú a dotýkajú sa viac ako iné závislosti detí, mladistvých, mm. hej, mm. ktorých mozgy sú zase zraniteľnejšie, menej odolné. Čiže túto, túto mimoriadne dôležitú a e, nenahraditeľnú činnosť práve sa podujali robiť ľudia, ktorí majú skúsenosti so závislosťami. E, dostali, bola im ponúknutá, poskytnutá opakovane pomoc, keď ju potrebovali v najťažších chvíľach svojho života. A ja si nesmierne vážim a hlboko sa korím a normálne ma zase zim, rávky chytajú. A ja už vidím, že, už aj oko slzí. Už že, že, že hmm. títo ľudia hmm. vlastne akoby, akoby chceli posunúť ďalej tú, hmm. to všetko dobro, čo im bolo poskytnuté a vlastne a to je aj, aj moto toho, čo sme tam dneska e, Silné to je tam povedali, je ten obrázok. Že, že nemôžeme zatvárať oči pred problémami, lebo treba zachrániť naše deti. A to není fráza, to není nejaká floskula. Že sú veci, o ktorých nemôžeme mlčať. Nemôžeme Pomôžte mlčať. nám zachrániť naše deti. Toto, a toto je, toto je fakt. Takže preto je tu dnes, e, ešte raz opakujem, predseda správnej rady e, tejto neziskovej organizácie, ktorá už rozbehla svoje aktivity, mm. ktorá už funguje, ktorá už, ja si myslím, pomohla Stovkáva tisícom ľudí a je tu s ním aj jeho e, verná polovička pani Erika Filipková, ktorá s ním prežila veľa zlého aj veľa dobrého. A ak nám z toho niečo priblíži, tak to bude možno tá najdôležitejšia ilustrácia tej hrôzy, hmm. ktorú, ktorú e, nelátkové závislosti a závislosti vôbec so sebou prinášajú. Tak som sa rozkecal. Ale sme... Teda- dobre, veď už zase, kto vie, či sa ešte k slovu dostanete. Nie, nič sa nestane. Vítajte, moji milí. Dobrý podvečer vám prajeme. Dobrý večer, ďakujem Dobrý. za pozvanie. Tak, aby ste videli, počujete, naozaj sú tu s nami. Ja len teda dodám, že, do, dodám, že vám nerušené počúvanie spolu s pánom doktorom a Filipkovcami práve z bansko štúdia od mikrofónu spoza techniky Boris Koroni. Viete, že ak budete chcieť, môžete sa opýtať asi najlepšie mailovo na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk Jedna ešte maličká podotázočka, drobná, a potom pôjdeme k téme. E, Kováčová, plávanie, lyžovanie, ako všetko dobré? E, Fungujeme, ideme? Všetko dobré, no. hej. Ako, a? tak dneska som nebol v Kováčove, dneska... No si... toto je to. Jak volí e, relácii opony, ja pravidelne za dva týždne vynechávam Kováčovu. To je veľká obeta. Toto, to si vážime. To. Ale zase idem na plaváre Bystrickú, na, na šťavičky. No, a... Takže ako neostanem bez toho. Ale Samozrejme, všetci počúvajú, všetci... Pozdravujú. Pozdravujú. Celá Kováčová, aj Chopok pozdravuje. No, aj Chopok pozdravuje. aj dneska sme si kývali, hej, lebo však oni tam sedia, tí chlapi v tých kukaniach, aby videli, ako... No prebieha, ako tam točí teda to, to, tá lanovka, táto lano, čo všetko je v poriadku. A keď môžu a keď ma zbadajú, tak si zakývame alebo vybehnú a porozprávame. No a toto sa stalo, ja som sa chytil do vlastnej pásce. No ale čo, a no čo sa stalo? Strašné. <gasps> Joj, až tak? Hej. Juj. Ako jeden z týchto priateľov tiež tamojších zase vybehol sa jej kukane, a tak sa na mňa pozrela a <laughs> hovorí, že kde máte báto. <laughs> A ja jak puk. <laughs> Vôbec ma nenapadlo, lebo... Že ste minule o batohu hovorili. Minule sme hovorili, mali sme reláciu, že s pánom Bohom aj s batohom, to o tých batohoch, čo Európska únia e, odporúča, ako si pripraviť, aby tam ste mali toaletný papier a... Vredko, pre prípad a, vojny, áno. Pre prípad vojny. <laughs> Tak z toho sme teda trošku... No, tak sme, sme sa k tomu vyjadrovali. No <laughs> a tento, že kde máte bato? Ja teraz taký vystrašený, že nemám bato. Mm. Ja nikdy nemám bato. Tak, tak, tak, takto som sa chytil do vlastnej A vidíte, počúvajú, počúvajú. A, a trvalo mi chvíľu, ne. kým som na to prišiel. To Takže opäť srdečne pozdravujeme a opäť všetky. Tak, ideme my k, k ale našej dnešnej téme teda už a tuto už zapojíme manželkou Filipkovcov, aby my sme mali v tom smere jasno, lebo poviem takto, že ja viem, ale poslucháči nemusia vedieť, že my, my sa tu dnes budeme rozprávať o nelátkových závislostiach. Vás sme, pán Filipko, predstavili ako človeka abstinenta, respektíve abstinujúceho. To znamená, že, o, že pozor, pozor, vy, vy a závislosti ste mali očividne v minulosti veľmi blízky kontakt. No, asi sa teda nemýlim, zatiaľ dobre? E, nemýlite sa, mám za sebou liečbu závislosti alkohol a patologické hráčky. No to som chcel vedieť, že či aj tú nelátkovú závislosť teda. Mám aj, aj. Je tak, že vy ste aj, aj, tak vy ste toho stihli teda pochytať dosť. A teda e, to potom znamená, že teda naozaj potom môžete z vlastných skúseností veľa toho rozprávať. A toto mi povedzte, že viete, lebo je veľa ľudí ako vy, to asi nie ste ojedineli v tom, že niekto abstinuje, to ako klobúk dolu, ale málo ľudí urobí takú vec, že no dobre, tak on abstinuje, on je niekde doma, snaží sa poctivo žiť a, a nepíť a nehrať a tak, ale už ďalšie aktivity nevyvíja. Ale že vy ste urobili takú vec a, a robíte to dlhodobo, že vám nestačí len tak, že abstinovať, ale zároveň chcete nejak aj presne tie veci, o ktorých pán doktor hovoril, že hovoriť o nich, varovať pred nimi, vystrihať. Robíte v tomto smere osvetu tak to, preč, prečo vy takto ste, akože robíte veci nad rámec toho, čo je bežné? E, pre mňa osobne je to osobná ochrana jedna vec. Vždy pri takých príležitostiach si môžem spomenúť a pripomenúť, čo som ja robil, aký som bol. To je jedna vec. Ten mikrofón vás poprosím trošku a, bližšie si dajte, aby sme vás a počuli. Druhá, druhá vec, e, taká dôležitá, istého času som videl film Podaj to ďalej, taký motivačný. Uh-huh. A mne to tak vtedy teda ako docvaklo, no niečo si dostal, toto sa nedostáva len tak niekde, dali ti to, podaj to ďalej. A manželka vlastne tiež eh, v tých začiatkoch, eh, ja som bol na liečbe v 95 a vlastne vtedy sa, e, ako už bolo spomenuté, ani poriadne nevedelo, že čo, čo s tými postihnutými, ktorí e, žijú s tými závislými, tak e, Erika vlastne rozbiehala tie e, prvé také ako stretnutia na klube, sa domáhala vlastne, aby tam mohla byť a počúvať a tak. Hm. A e, to zase pomohlo potom rôznym tým e, ďalším e, rodinným príslušníkom. Že ma, mali aj oni prístup k tomu, lebo oni žiadnu odbornú pomoc nedostanú nikdy. E, ani dnes de facto neexistuje niečo také. Počkajte, ľudia s nelátkovým závislom nedostanú ľudia odbornú pomoc? S závislosťou áno, ale rodiny príslušníci... Ja, rodinných príslušníkov sa vám... Postihnutých no, závislosťou tam je to troška taká mm-hmm. problematickejšia záležitosť. Tam, pani Erika, ste cítili, že tam je veľká medzera. A tuto ste asi naražali aj pri doktoroch, že toto ich nejako, ako toto oni obchádzali, túto časť tohto problému, tak? Že tam ste cítili, že s vami nikto nepracuje? S rodinnými príslušníkmi? No, keďže to bolo na samom začiatku, myslím si, alebo dovolím si povedať, že ani oni sami asi nevedeli a venovali sa hlavne závislým. Mm-hmm. A akože my spolu závislí, či to už boli manželky, partnerky, rodičia, e, v podstate sme boli tak akože možno, že nesprávne povedané, ale nie že odsunutí, ale proste nevenovala sa tá pozornosť nám, lebo sa venovala pozornosť v podstate závislým ľuďom. A keďže ja som vedela, že Robino jedného dňa príde domov, a ja som sa toho dňa bala, že čo bude. Uh-huh. A ja som nevedela, čo, čo mám robiť, čo budem robiť, či vôbec uh, budeme spolu, alebo nebudeme spolu, lebo bolo to ťažké, bolo to zle, takže pýtala som sa, prosila som nejakú radu, uh-huh. že ako mám fungovať a v podstate každú stredu bývali teda akože v, v starej nemocnici na hrádskom oddelení e, rodinné terapie kluby, takže tam chodili rodiny príslušníci a potom každý piatok boli, alebo teda sú kluby do dnešného dňa. Takže v podstate tam sme e, my dvaja s Robinom, ja to budem tak hovoriť, lebo sme tu my dvaja, že sme si riešili svoje problémy. E, keď už sa vrátil e, domov a ja som v podstate sa pýtala, čo môžem, čo nemôžem, e, čo mám a čo nemám robiť. Uh-huh, takže, uh-huh. takže ja som potrebovala vedieť, ako fungovať so závislým človekom a vlastne, <laughs> keďže to bolo nové, ja som fakt nevedela, čo ma postretne a čo ma nepostretne, lebo u nás sa bolo veľmi zle, Robino sa pokusilo o sebevraždu, čiže tam to bolo zle a ja som nevedela vlastne, že čo ďalej. Hm. Takže... No a to je, aj to je jedno, jedno z toho, čo sme sa my naučili Hej? Že, že treba pracovať aj s rodinnými. Na to, mhm. že tá mhm. rodina je mhm. prvá, ktorá schytá tú tragédiu, tú hrôzu toho, že jej najbližší príslušník, jej, jej kmeňový člen Hmm. trpí takouto, takouto poruchou. Keď si človek predstaví, a fakt to sme si až postupom času aj my <clears throat> uvedomovali, že ako, ako to prebieha, hej, že, že človek chce veriť, chce dôverovať, hej, že, že to není také zlé. Hej. A ten pacient, ten veľmi rád oklame, že to není také zlé, že to už to mám za sebou, ja som už pochopil, ja už, už som prestal. Mm. A teraz rodina šťastná ako blcha, hej, jej už, už prestal, ako, ako dobre. A zrazu ďalšia tvrdá rana, že nie, neprestal. Ďalšia, ďalší e, pád e, hlboko, hej, že, že tá, tá, mm. tie opakované nádeje a opakované pády, hej, že tá rodina to, to schytá prvá. Čiže toto, toto je mimoriadne dôležitý poznatok pre e, vlastne začlenenie tej rodinnej <coughs> terapie do štandardného priebehu. Čiže k tomu ste sa tiež museli dopracovať, to tejto vedomosti a práve Dopracovať. vďaky... Ta, vďaka... A teraz sme si uvedomili mm-hmm. ďalšie veci. Mm-hmm. Rodina potrebuje rovnako pomoc. Teraz. E, rodina je ukázalo sa, že e, hazardnému hráčovi a v podstate závislému človeku neradno veriť veľmi. Hej? Že dokonca mali sme pacientov, ktorí dostávali diplomy za abstinenciu a nemali ich dostať, aj, lebo mhm. neabstinovali. Takže že neradno, neradno e, veriť, aj keď zase by sme aj my radi verili. Hej? Hej. Čiže zase je strašne dôležitá e, spätná väzba, informácia od, od, od rodiny. Ale zase z druhej strany aj informácia rodine. Hej, že, lebo dôležité je, aby všetci zúčastnení vedeli to isté. Hej. Čiže to je ďalšia z tých úloh tej rodinnej terapie. No, len aby sme to pochopili, tak bavíme sa, pred 30 rokmi ste začali liečiť ale nelátkové závislosti. Či všetky závislosti? E, viete, na báze už určitej rozbehnutej liečby látkových závislostí no. sme tu prispôsobili na liečbu nelátkových závislostí. Ktoré... A pre, pre, ale pre, pri tých nelátkových vám došlo, že treba pracovať aj s rodinou, alebo to ste už predtým vlastne vedeli, že už pri tých látkových, že tam... Samozrejme, že sme teda tušili, hej, ale mm. že mhm. tu sú tie špecifické veci, lebo si predstavte, Boris, že e, alkoholík nezatají, že je alkoholik, lebo smrdí, lebo hej, no vidno na ňom, opity že, príde, jasné, no. hej, drogovo závislý, ktorý si pichá drogy, neza, ne, vidno to na ňom, hej, je, jeho psychika je zmenená, má rôzne rany, zápaly, mm. cievne, neviem aké, čo si pichá, nesterilné, e, tieto. Ale hráč, alebo teda človek trpiaci nelátkovou závislosťou, dlho, dlho dokáže tajiť túto vec. Hej, že mm-hmm. tu je, tu je ten, ten moment o to, o to katastrofickejší, hej, tá, tá, tá, tá dlhá, dlhá doba, kým sa na to príde. A potom, ako som hovoril, ešte tie nádeje a, a, a pády, nádeje a pády. mm. Hej? Hmm. Čiže niekedy trvá strašne, strašne dlho, kým sa ten človek... A samozrejme on povie, že e, ďakujem pekne, naučili ste ma, po, pochopil som, už nepotrebujem ďalšiu mhm. vašu pomoc. Hmm. Hej? Čiže kým on skutočne dostane tú potrebnú pomoc. A teda na tú sme sa sústreďovali. Ale samozrejme, a zase e, e, e, potvrdím to, že ruka v ruke sme sa učili navzájom, sme prišli na to, že ako je tu tá rodinná terapia dôležitá. A mm. to ešte nehovorím o tom, že samozrejme rodina sa musí pripraviť, to Erika už hovorila, že sa jej vráti človek, ktorý bude možno aj zásadne iný, aký bol. A oni nie sú zvyknutí na takého iného človeka. Hej, že, čiže <laughs> no. toto, toto, toto sú tie, tie strašne dôležité veci a preto som strašne rád, Erika, že ste prišli. Tak, tak, dobre vraví pán doktor. Tak je to, <laughs> povedzte, že tak, tak toto funguje. Áno, áno, áno, určite, určite to bolo veľmi ťažké, pretože hm, niekto bol doma a potom odišiel, hej, Robino hmm. bol 10 týždňov, lebo bol dole na palke. A teraz ja som musela fungovať s e, deťmi, teda s dievčatami, lebo máme dve cery, mhm. čiže mm-hmm. máme deti, ale dve cery. A teraz po desiatich týždňoch sa vám niekto vráti a v podstate ja som musela fungovať ďalej, čiže nabúral stereotyp, hej, mm-hmm. ktorý mhm. som ja mala zabehnutý, to za A a za B v podstate uh, ko, v mojej hlave čo bude, ako bude, či budeme fungovať, či nebudeme fungovať, ako veriť, dôvera, nedôvera, jedno s druhým. Mali sme veľké dlžoby, Čiže... Pardon, jedno, ešte máte? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Uh, my sme... Máme, ale nie zhrania. <laughs> my sme boli Áno, áno, my sme, my sme 3,5 roka platili 3500 korun. slovenských korún sme splácali, eh, čo sme mali dlžobu z hrania. Z hrania. Eh, uvedem na správnu mieru, keďže som sa rozhodla s Robinom ďalej fungovať, čiže to nebola jeho dlžoba, ale naša dlžoba. Hej, hej. hej, čiže ja som to poňala takto. Takže... A neviem, či toto bude dobrá otázka, však nebude, tak ma zastavte, však pán doktor to zahovorí, že, že vy to viete nejak to dohodná, a to na vás obi dvoch otázka, to viete tak nejak odhadnúť, že ktorá z tých dvoch závislostí bola pre vás ako keby ťažšia, horšia? Dá sa to tak povedať, či nie? A pre mňa určite bolo e, gamblerstvo ťažšie. Ťažšie? Lebo ja by som normálne očakal, že poviete alkoholizmus, lebo ten človek je vyradený, keď sa vám opie, leží pol dňa, prespie, nezodpovie nič, viete. A že zahrá si, príde domov, je tak, ako to pán doktor popísal, že on na ňom nič nevidieť. Tak ja by som normálne očakával, pani Erika, že poviete, že, že jasné, že alkohol bol ťažší. Tak nie? Toto? Nie, nebol, pretože tak ako pán primár povedal, uh, Robino ako mladý, keď sme boli, tak ako popíjal, áno, ale potom sa <laughs> prepracoval v podstate k alkoholikovi, lenže tie peniaze doma tak nechýbali, hej. Uh, tu na to bolo nárazovo strašne veľa peňazí. Mm. Hej, čiže to je jedna vec. A druhá vec, uh, na, bol iný, bol horší, bol, uh, nebol vôbec doma, čiže tá hra vlastne ho pohotila tak, že jednoducho chodil sa domov osprchovať, chodil si vymeniť prádlo a to bolo absolútne všetko, pretože tamto úplne, úplne ináč, hej, vymýšľal si klamstva, že musí byť v robote jedno s druhým a ja som mu to blbá v tom čase žrala, lebo ja som mu verila. Mm-hmm. Lebo ja som nevedela, čo sa deje. Ne, nebol dôvod nejak. Nebol dôvod, mm-hmm. áno, áno. No nech to nie je chudák iba o ňom bez neho, <laughs> takže... človek nie je totiž tak veľmi podozrivý, hej, že pácha niečo, čo by páchať nemal. Mm. V tom je ten teda zásadný rozdiel. Hej. Keď som pil, tak to bolo ako jasné, prišiel som domov, <laughs> ledva som sa hýbal, mm. hneď sa vedelo, ako sa správať, hej, k takému. E, keďže som nebol násilný, tak e, to nemalo nejaké až tak katastrofálne dramatické nejaké uh, uh, príhody, hej, uh-huh, akože. Uh-huh. Sú ľudia, uh, ktorí sú, keď sú opití, sú milí. Je. Áno, hej, tak ja som, keď, keď už som bol pri veľmo, tak uh, som spal, spal, spal, hej, a, a tak, a, ako je, je ten, ten zásadný rozdiel je presne v tomto. Triezveho ťažko podozrievať, hej. Uh, že robí niečo, čo by nemal. Mm-hmm. A to vlastne, e, keď sa tak ako zamyslím, tak ono u tých nelátkových závislostí toto je totálne úplne spoločná záležitosť, hej, lebo tí ľudia väčšinou za triezveho stavu, dalo by sa povedať, ako niektorí hej, majú aj kombináciu, ale berme tak, že za triezveho stavu robia niečo, čo si e, väčšina ľudí ani, ani nevšimne, že je zlé. Mm-hmm. Mm-hmm. A ak to pre, preklopí sa až do hazardu, hej, že to ide do peňazí, tak tam, jasné, tam sa Vtedy to odrazí. Hm. Ale sú, sú už dnes e, tie veci už zašli tak ďaleko, no, no. že už tu máme nelátkové závislosti, ktoré pohľcujú len čas. A ešte to nemusí ísť do peňazí. Hm. A rútime sa do takých problémov, že vlastne E, toto nás e, tak e, primelo k tomu, že zamyslieť sa, že či na, na tejto pôde nehľadať nejaké nové cesty, ako pomôcť ľuďom, lebo ten systém je ten istý. Okráda nás to o čas. No, to už meríme k tej našej dnešnej téme úplne, lebo my sme to s pánom doktorom nedávno rozprávali o, tých, o tej závislosti mládeže napríklad na mobiloch že to, to je zaujímavé, že fakt to si teraz treba naplno uvedomiť, čo ste povedali, že, že nelátková závislosť na gamblerstve, to si všimnete, lebo tam vám odniesie z domu peniaze, to je, to je bolestivé všetko. Ale čo ak sa stane takáto závislosť na mobiloch, tie deti a, a mládež všetka na tom, že ne, oni neťahujú peniaze od nikoho, oni sú len celý deň na tých mobiloch zavesení. A teda strácajú všetko. Hej? A, ale pritom... Že na jednej, pritom... na jednej e, strane tých vážok sú tie hry, tie mobily, tie sociálne siete a na druhej celý ostatný život, ako sme to hovorili pri všetkých závislostiach. A túto sa to týka detí. A to, to je... som ešte chcel vedieť, aby sme to akoby naplno pochopili, že vy, vy, pán Filipko, viete, ako keby e, povedať rozdiel, je, je v tom vôbec rozdiel medzi látkovou závislosťou a nelátkovou, že vy ste, povedzme, mali väčšie, ak to tak mám laicky povedať, väčšie absťáky pri alkoholovej závislosti alebo pri nelátkovej? Či to je úplne presne to isté, ten istý princíp, alebo to nejako inak funguje? Principiálne je to, hej, <laughs> rovnako. Ale ako každý to môže precitovať, hej, troška inak, jednoducho. Áno, ten hlad po alkohole, hej, akože jednoducho ten sa, fyzicky sa prejaví troška inak, hej, ako u Ale to nutkanie je pri To nutkanie, to baženie, hej. To, to nutkanie a to, že jednoducho chcem to a už neviem sa ubraniť tomu a skrátka musím si To vám to hlavu to, otravuje. mm, hmm E, tak systémovo je to rovnaké. Je to to isté. Hej. Ak môžem, ja tu takú skúsenosť som zvykol e, na rôznych fórach e, prezentovať. Nakoniec možno aj, aj roba sa to možno týkalo že medzi tými prvými pacientami, ktorí prišli a teda e, požiadali o pomoc v súvislosti s hazardným hraním. Je to zaujímavé, že oni e, sami hovorili, že som závislý od hrania. Hej? Aj keď to ešte vtedy nebolo ani e, mhm. klasifikačne, ani odborne nejako povedané, že to je závislosť. Ale, medzi, to chcem povedať, medzi prvými e, pacientami e, hráčmi hazardnými hráčmi, patologickými hráčmi, boli ľudia, ktorí krvopotne, zubami, nechtami abstinovali od alkoholu. Mm-hmm. Že oni už absolvovali čosi, už robili všetko preto, lebo už boli o tejto problematike informovaní, mm-hmm. absolvovali liečbu, boli dostatočne informovaní, poučení, vycvičení, dá sa aj tak povedať. A teda to, to vôbec nie je ľahké hej, abstinovať E, človeku, ktorý už má v sebe nejakú závislosť e, vytvorenú. A toto dokázali, ale neboli vôbec pripravení, nevedeli nič o tom, že hm. e, prišla nejaká nová no, ponuka hm. s takýmito a takýmito rizikami. Čiže, a toto som vždy používal ako tú ilustráciu, že tá podstata závislosti všetkých je v podstate identická. Hej, že všetko, všetko sa to odohráva na báze určitých e, štruktúr mozgu, hovorili sme už, aj tu sme hovorili o systéme mozgového odmeňovania, hej, ktorý, keď je stimulovaný inak, tak sa prekalibruje, akoby tie pôvodné e, odmeny, ako prináša život, hej, už nestačia. Hmm. Nestačia a ten e, človek najskôr pokusom a omylom a nejak intuitívne hľadá iné, silnejšie podnety, nájde a opakuje. No, a to môže byť čokoľvek. To ja... môže byť hranie, to môže byť uh, u detí, a u, aj nielen u detí, hej. E, to môžu byť sociálne siete, počítačové hry bez e, potenciálneho zisku. Ale len to, že stúpam od jedného levelu k ďalšiemu, hej, môj status sa zvyšuje, e, už len to, hej, stačí. Čiže, hmm. no a týmto činom to potom si dáme možno... No, už dáme, áno, áno, áno. Že týmto činom už e, prichádzame aj k tomu, že aj keď e, pri nelátkových závislostiach, na rozdiel od látkových, kde ten, e, tá látka aj devastuje ten organizmus, hej, človek blbne okrem iného, hej, z toho, že pije, alebo že, hej, že e, pečeň mu chorie, hej, iné telesné tieto, že pri nelátkových závislostiach aj tu dochádza k zmenám štruktúry. Zmenám štruktúry mozgu, ktoré potom ovplyvňujú, samozrejme negatívne, e, to fungovanie toho, toho človeka. A čím je, to, čím je ten človek mladší, mm. tak hm. tým, sú, tým je náchylnejší, tým je zraniteľnejší voči takýmto zmenám. No, ja som smeroval k tomu v závere tejto prvej časti, že ak, a, a asi to potvrdíte všetci, že ak si niekto myslí, že nelátková závislosť je menej nebezpečná, alebo sa s ňou ľahšie pracuje ako s látkovou, lebo tam predsa máte nejaký alkohol, chemikáliu, ktorú vypijete, tuto je to len nejaké hranie sa s mobilmi, to deťom zakážeme a prejde závislosť. Čiže keď si niekto myslí, že nelátková je menej závažná ako látková, tak sa asi zásadne míli, že vôbec v tomto smere nie je žiaden rozdiel, že, to, že, že závislosť, to, ten nutkavý pocit je presne takisto silný? Pre toho závislého rozhodne je to presne aj rovnaké. Uh-huh. E, problém je v tom e, vidieť to. E, tá spätná väzba okolia. To okolie si e, ťažko všimne. Hej. Hej. Ak sa bavíme o hazarde, tam to ide do peňazí. Hej. to všimnete. Ale no. u iných, ako teraz začínajú tie sociálne siete, rôzne TikTok e, a neviem čo všetko tam e, je e, možné, tak tá účasť na, pri tých, v tých sociálnych sieťach a na rôznych tých výzvach, ktoré tam prebiehajú a takéto záležitosti e, tak tam, tam sa to ťažko odhaluje. No. Aj rodičom. A to je možno ten eh, dôvod, prečo vlastne zisk, nezisková organizácia vlastne aj, aj mhm. vznikla. Mm. Hej, o tom sa porozprávame, to, presne o tomto, že prečo ste vlastne vznikli. Ide, ide o tie naše deti a vlastne tam sa to už týka eh, tak nízkych vekových skupín, no, že to už no. je ako hrozivé. Nedávno sme s priateľmi išli na obed. E, tiež sme išli na jednu takú besedu verejnú. Obedujeme a pri vedľajšom stole e, rodičia, jedné polročné dieťa, a aby im dalo pokoj, Áno. tak mu pustili mobil, nech sa na mobile zkrátka tam pozeralo do mobilu. E, a toto je to, čo mňa osobne akože úplne až, až desí, že e, ona aj z toho pohľadu toho rodiča, že e, fajn, mám dobré dieťa, lebo mi nič nechce odo mňa. Hrá sa samo. Hm? E, za to chceme <laughs> do toho Hej. začať, nie že hovoriť, ale začať ľudí informovať, že <laughs> není to taká sranda a nie je to až tak dobré, že dieťa mi dá pokoj. Dieťa pozoruje nás. A ak mu my nedáme možnosť pozorovať nás, tak si nájde svoje vlastné aktivity, mm. ktoré mu my dovolíme robiť. No, dáme si mi pesničku a po prestávke pôjdeme kresne tomuto, čo teraz hovoríte, lebo to je absolútna pointa toho, prečo sme sa tu dnes stretli, lebo toto je vážny problém a v tom, čo ste teraz povedali napríklad o tých mobiloch, dovolím si povedať, že keby tu v tejto chvíli sedelo 10 rodičov, tak, tak 9 z nich sa v tomto celom nájde. Každý to robí, každý dá dieťa mobil, dieťaťu mobil, aby na chvíľku sa zahralo, zrazu je z hodiny, dve hodiny, tri hodiny, pol dňa presedí a zrazu nevedia, že napríklad vymyslí si, napríklad potom dieťa má ísť do školy, do, teda je to nejaký škôlkár, má ísť do školy a zrazu zistia, že je ešte nepripravené na prvú triedu, že zrazu dieťa nemá pozornosť, nemá nič. Ja, a treba dať odklad do školy. Viete? A potom niekto, nejaký psychológ alebo psychiatr povie, no viete, no tak často ste mu ten mobil dávali. Ja som nedávno čítal nejaký rozhovor, myslím, s psychiatrom českým, ktorý vraj máme problém, deťom sa zle vyvíjajú mozgy. No to je tento uh, Martin Stránsky. No. Hej, to, no, to je no. človek, ktorý sa neurolog, no. ktorý teda ešte inak ako no. psychiatr skúma e, e, štruktúru no. mozgu no. a no, no oni, akože oni títo no. ľudia prichádzajú na to, že na, naozaj tam sú zmeny, no. No. ktoré sa samozrejme odrážajú na funkcii. No. Čiže toto... A ešte sa chcem k tomu, e, čo Robo hovoril, vrátiť, že tí rodičia do istej miery, hej, ne, ne, nepoviem, že úplne, ale oni ani nemusia vedieť, nemusia tušiť, že čo, ako, e, ak, aký, aký základ zakladajú pre budúcnosť tomu svojmu no. dieťaťu, keď mu dajú ten mobil. Čiže toto je dôležité, aby no. nie, tak detičky tiež im treba povedať na svojej úrovni, ale rodičia tí musia byť informovaní, že čo to všetko zo sebou môže prinášať. No, a to je to, čo mnohí nevedia a to, na čo vy poukazujete, o čom hovoríte, však o tom sa porozprávame, ale zase aj pán doktor zase si dal námahu, povyberal pesničky, tak niečo si zahráme, aby teda nebol smutný, lebo keby sme si nič nezahrali, tak by smutný odišiel. No, nie, však viete, ja, ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> ja Boris, ako, ako by ste nevedeli. Ja, ja to vždy tak vystávam. Á, hej, presne, tak. A tak aj teraz som, dáme jednu takú surovú, uh-huh. by som povedal, pieseň, lebo také to je. To je, to je o tom, to, to není žiadna idyla, hej, to, je, to je katastrofa, to ide o život. To, nejdeme ďaleko, hej k e, samovražedným pokusom a neviem kde, hej, že to, je, mhm. to, je, to je kruté. Čiže taká je, krutá je prvá pesnička. Druhá bude už taká trošku jemnejšia a tretia by mala byť tá nádejná. Ach. Tu som vybral rovno pre manželov Filipkovcov. <laughs> Krásne, no, no dobre, tak, tak, Takže, tak čo to bude? Ten, no, prvá bude tá prvá hrôza, Ešte, hrôza ešte sme ich nikdy nehrali, ale teraz som ju vybral e, že horký, že slíži. Myslím, že sme ešte nehrali Asi na, nie, no. na, tieto, no. na tých 14 či koľko rokov sa tu stretávame. A piesen sa volá e, Hazard. No, tak dobre ste trafili. My to chceme, ja to... hráme. sa na ňo. Hrapuň ma silné karty a tvári sa, že nemá nič. Ty. A ešte sa tvári, že to nevie hrať. Henten zase navyšuje a má hovno. Vždy, keď má hovno, tak prižmuruje že si myslí, že si myslím, že nemá nič. Ale prečo potom prižmuruje pán Drava? Je to jasné, nemá nič. A ty čo? Čo tu sedíš, jak múmia? Čo hráš, kamenú tvár? Však správ čo nech viem, lebo takto neviem. Našťastie ty nevieš, že ja neviem, takže budem sa tváriť, že viem, aby si nevedel, že neviem. Hajza. Hajza. Ferrari a tri dámy, super karty, wow. Máš ich písané v svojej bubline nad hlavou. Z môže Handry Fajči, aj monopolí len zostane nám Lávko kosta polí. Verím, že raz bohatneš a rozjasníš si tvár. Predstierame Royal Flash a máme jeden pár. Vypa ako mi len ten nám rozumie. Slaví a ty verú to na ex. Full ešte neznamená, bude grupen sex. je prvý to, čo druhý si o ňom myslí. Napíše to do skrebl a on to hneď zistí. Zober tu drogy máme, alko nápoje. Si schopný prehrať barát. čo len chce. celkom crazy, trénujem poker facey, Prehladné jak duch Patrika Swayzeho vo túto prvú hrozu strašnú pesničku za sebou, povieme si to tak, ako je, pán doktor. No máme, máme my to tu dnes debatu o nelátkových závislostiach a otvoríme teraz v tejto záverečnej časti veľmi vážnu tému, ktorú sme už teda nadhodili pred pesničkou s manželmi Filipkovcami. Robert Filipko je človek, ktorý sa teda liečil a vyliečil zo závislosti, najskôr z e, látkovej, Ak sa to teda potom, povedať. alebo teda abstinuje stále, abstinujúci z látkovej, nelátkovej závislosti, je to so svojou pani manželkou. No a vy ste teda, predstavili sme vás ako predsedu správnej rady tejto neziskovej organizácie Chamelon, ktorá teda pracuje s nelátkovými závislosťami. A teraz ideme k tejto, ale že strašne vážnej téme, že teraz necháme my gamblerstvo bokom, lebo to sme povedali, že toto je taká vec, s ktorou sa už pracuje, na to, na to vidíte, na tých ľuďoch oberajú rodinu o peniaze, to už máme nejako podchytené. A pán doktor, teraz začnem vami a to sme sa cez pesničku, cez pesničku rozprávali, že my tu máme kolektívne ako spoločnosť zarobené na jeden strašidelný prúser, ale že strašidelný prú, prúser s týmito telefónmi mobilnými, so sociálnymi sieťami, lebo uh, to vlastne, že nikto vám nevyťahuje peniaze z domu, však nič sa nedeje, viete, že to je, že, že čo, no tak rodič dá dieťaťu telefón, lebo treba niečo spraviť, teraz chvíľu nemám na teba čas, tu máš telefón, z hodiny sú dve a pol dňa presedí pre telefóne, no ale nakoniec nič sa nestalo, žiadna škoda nie je. No ale pod týmito telefónmi sú teraz, ale že zakliate všetky deti. Ja to, ja to Boris poviem tak. No? Nikto nám nevyťahuje peniaze z domu, nám vyťahujú celé dieťa. A toto je tá katastrofa. No. Hej. Toto, toto je to, čomu e, sa ťažko, ťažko vôbec predstava, ako tomu čeliť. Hej. No. Či stačí osveta, akým spôsobom to regulovať. Hej. Aký, aký bol problém s reguláciou e, hazardu, zase ešte sme sa vrátili k tomu, hej. Ale ako, ako regulovať internet, ktorý je no. súčasťou v podstate potrebnou života, každodenného v tejto spoločnosti. Ako, ako regulovať e, sociálne siete? Hej? Ako, keď nemáme e, bezprostredný dosah na každú hodinu, e, čo to dieťa robí? Čiže tuto, tuto je, ako, no, ako, ako hovoríme, to je, to je taká časovaná bomba, ak už, ak už nevybúcha, no No, keď to, no, tam doktor, ktorého sme spomínali, že už neurologové vidia zmeny na mozgu. Hej, no, mali sme toho čo, čo už? digitálnu demenciu formulovaný no, tento no, pojem. Hej. No. E, každý to bral ako, že pritiahnuté za vlasy. Ale tie zmeny sú, keď sa používa mozog jednostranne a na veci, ktoré e, vôbec nesúvisia s reálnym životom. No. Tak akým akým zázrakom by sme potom mohli očakávať, máme očakávať, že to dieťa, ako bude dospievať, bude schopné riešiť e, každý, každý problém, ktorý prináša každodenný život. Hm? Nemôže, nemôže ho vypnúť ako mobil. Vy, vy ste sa k tomu, pani Filipková, ako vlastne dostali, že ste s týmito vecami práve na toto začali poukázať? Bola to nejaká akože osobná skúsenosť? Alebo, teda aj, aj vy, alebo obaja odpovedzte, že lebo teraz toto vás očividne trápi, toto vnímate ako veľký problém, že to sú za tým nejaké, ja neviem, že rodinné veci, že ste videli, ja neviem, že deti, vnúčenca alebo niekoho máte, že, že už sú na telefóne alebo, alebo nejaká iná. Z čo, čoho vznikla tá potreba túto vec u vás proste riešiť? Uh, takto. Uh, za celých 30 rokov my sa venujeme, vlastne my stále chodívame na kluby, hej, no. v Bystrici. Uh-huh. A vlastne tým pádom prichádzame do styku s novou a novou vždycky generáciou, hej, ďalších, e, ktorí sa tam liečia. A e, keďže čas pokročil, my sme sa celé, celé tie roky venovali už postihnutým ľuďom. Uh-huh a prišlo pár e, chlapcov, ktorí e, dostali nápad pred, e, to bolo ešte tesne pred covidom, ma Matušinský, mm, Aťko, ten prišiel s takými nápadmi, že skrátka ideme na sociálne siete a spravíme tam nejaké tieto záležitosti. Nejakú osvetu Hm? nejakú osvetu, tak ako začal byť aktívny ako v tomto smere. Um, bohužiaľ, ako doplatil na, um, na hazardné hranie, takže bol odsudený momentálne je um, vo výkone trestu za dlhy, ktoré narobil. Ale bol to on, kto dal ten prvý impuls, že um, ten smer treba troška začať vidieť aj inde. Uh-huh. Že Uh-huh. Ten smer e, to má už na inej úrovni. A potom prišiel COVID, e, znova prišli e, ďalší a našlo sa pár aktivistov, ktorí sú ochotní venovať čas, peniaze, to, čo majú v hlave a zkrátka všetko preto, aby tiež dali nejakým spôsobom späť to, že sa mohli stať znova plnohodnotnými ľuďmi. dobré, no ale čo s tým viete vyrobiť reálne? Čo, čo s tým eh. robíte? S týmto problémom, že všetky deti tu máme na mobil A nie len deti, to, rodičov, však chodite dnes, hoci je, kde všetci majú mobily v rukách. Eh, všetci je, do toho, je, to, je to o tom, že na, na to, aby vôbec aj nejaká organizácia mohla začať fungovať, mm. e, tak potrebuje nejaké zloženie, nejaký tím. Hej? toto dlho sme ako čakali na to, aby sa vytvoril nejaký ten tým a nakoniec e, z toho vzniklo to, že e, máme v týme e, pedagóga, máme človeka, ktorý e, pracoval na rôznych manažerských funkciách a som tam e, ja, Mhm, ktorý má asi najviac skúsenosti s, e, čo sa týka s abstinencie a čo sa týka rodinných príslušníkov. Tak sme to nejak dali dohromady a ja sa nezaoberám veľmi tými novými technológiami, aby ma to, hej, ja mám od toho ruky preč, oni vidia do toho viacej, mm-hmm. predsa len e, sú čerstvejšie a vlastne oni upozornili na ten problém. A keďže máme pedagóga, tak sme prišiel s nápadmi ponúknuť tieto vedomosti aj rodičom a deťom. A funguje to ako? E, funguje to tak, že pripravil e, programy, a ako prednášať a ako ukázať, čo sa deje. Či už na sociálnych dieťach, e, sieťach, čo tam vôbec môžu deti vidieť. A sú tam ako veľmi zaujímavé teda ukážky, E, ktoré nabadajú vlastne tie deti k tomu, k tamtomu a nikdy to nie je nič dobré. <clears throat> Na prvý pohľad sa niekedy zdá, že ponúkajú nám len super veci. Ale ja keď som sa nad tým tak zamyslel, tak všetky tie sociálne siete začali fungovať už pomaly začínajú fungovať aj, aj obchodné siete dokonca takým spôsobom, že my sa meníme na e, veľký rybník s rybami a oni sú rybári, nahazujú nám háčiky a kto sa chytí. A na každého sa nájde návnada. Toto je ten problém sociálnych sietí. Že kedysi sa našla návnada len na určitú skupinu ľudí. A teraz sme sa kdež chytili to, kolektívne celí. To teraz, <laughs> Všetci sme tu v závislosti celá Už spoločnosť. áno, sa hľadajú to je šialené, návnady že akože to... na všetky no, druhy. No. No, Takže ja, za chvíľu sme v tom všetci. Ja vám akože v tomto smere držím prsty a palce a všetko, čo robíte, len ja teraz poviem tak, čo asi sa stretnete s tým často, že to je, pán doktor, stačí toto, že idete medzi deti a niečo im tam poviete a potom hneď deti vyťahnú telefón a ideme ďalej, viete? Uh, pozor, ja by, ja by som k tomu ešte ako dodal. Uh, to, čo teraz vlastne um, nezisková organizácia robí, ako Hmm to sú prednášky na školách a tie prednášky sú ale nie len zamerané na deti. Deti, učitelia, rodičia, aby dostali všetci tieto vedomosti a aby videli tie veci. Ako my ich nemôžeme predsa naučiť všetko, ale aby ich začali vidieť, e, povedzme, aj našimi očami. A toto je možno to, čo im môžeme dať. <clears throat> Ešte taká jedna vec, pán doktor, vy akože v tej lekárskej praxi začína sa už uvažovať, že čo my budeme s touto závislosťou celospoločenskou robiť, že existujú na to už nejaké ako aspoň jemné odpovede lekárov, že čo my tu ideme teraz celú spoločnosť preliečiť z húfnej závislosti na nelátkovej No, Boris, to, to, toto, je, toto je e, zlé, hej, že je pár ľudí, pár jednotlivcov celosvetovo, ktorí sa tomu úprimne venujú, hm. hej, ktorí ešte majú roky aj drive na to, aby, aby to dokázali. Ja už som bochoca, hej, napríklad. Ja som súhlasil, že budem e, robiť garanta e, odborného E, neziskovej organizácii Chameleon, ale ja už ako, ako výkonný lekár a ako výkonný pracovník mm. veľa toho už nespravím. Takže a, aj tí ľudia, ktorí, o ktorých sme už menovali, možno pán do, doktor Stránsky nie, ale povedzme pán Špicer, to sú ľudia, ktorí už istým spôsobom prekročili <coughs> zeny nejaký svojho, svojho veku. Takže to, to vôbec nie je nejaká, nejaká sústredená momentálne no. E, no aktivita, ktorá by, e, a to sme vždy hovorili, keď všetci zapnú, tak je šanca, ale tu zatiaľ nikto nezapol až tak nejako veľmi. A ešte jednu vec poviem mm, e, o svojej skúsenosti. Však viete, aj vy viete, ja som nikdy nebol nejaký zástanca nejakých zákazov, e, reštrikcií, neviem čo, ale tu sa inak nedá. Hej, lebo E, e, vlastne všetko e, sme zistili a zistujeme, sa istým spôsobom za určitých okolností môže stať objektom závislosti. Hm. A záleží od dávky a tá dávka by sa predsa len nejakým spôsobom... No teraz rozumným... sa to dávkuje od rána do večera, no, toto je teraz úplne tá, uletené. <laughs> Táto dávka viete, by sa nejakým spôsobom e, mala, mala dať znižiť, regulovať. No. Hej, vo všetkom. Mala by no ale ako to zregulujete, keď Hej. vlastne rodičia o tom probléme veľa razy ani netušia? Veď práve toto je, a toto je zase to, aby tušili. Aby hmm. tušili za to tie prednášky. Presne o tom to je. E, ani ani my keď sme vychovávali e, svoje deti, tiež niektoré veci sme netušili. A ja keď si spomeniem, ako som bol ja vychovávaný, e, v konečnom dôsledku rodičia nás vychovávali spôsobom, aký si oni mysleli, že je najlepší. Toto ostane na veky vekov. Problém je, že my chceme poukázať na to, že pozerajte sa na toto, lebo neuvedomujete si, čo to robí. A to hmm. neuvedomenie je problém. To... Že najhoršie, keď neviete, že neviete. Áno, neviem, že neviem. Keď neviem, že neviem, tak to je, to je <laughs> katastrofa. To... to... Si predstavme, všetci, všetci mi rodičia, všetci, čo nemali sme možnosť opravy. Robili sme to, čo sme si mysleli, že je najlepšie, ale veľa razy to najlepšie nebolo. A len preto, lebo sme nevedeli. Hm. A toto, ono to vyzerá, že ako že také nejaké, že e, plásnutie do vody, ale nie. Už, ja som vždy hovoril, keď príde pacient a sa porozpráva, že e, a ja mu poviem, že dobre môj milý, tak ty už si za tou hranicou a aby si sa dostal nejakým spôsobom na cestu späť, musíš urobiť toto, toto a toto. A on už nikdy nemôže povedať, že to nevedel. Mm-hmm. Hej, no bo už ste mu to povedali. No len tu si môže, ja dovolím povedať, že recept na výchovu detí neexistuje. To je jedna vec. A toto, čo nás čaká, je beh na obrovsky dlhé trate. A snáď, snáď aspoň, aspoň poukázať, a už je to na rodičoch, čo si z toho vyberú, že či, či vôbec ich to zaujíma, ale ja si myslím, že teda asi áno, lebo začína to byť Veľmi zle. Tak sú také prvé lastovičky, že sa začínajú napríklad e, mobily na školách zakazovať. Viete, že už sú také nejaké veci, že už to niekto pochopil, že pozor, my tu máme akože naozaj akože seriózny problém. Tu je celá spoločnosť v jednej kolektívnej závislosti. Ale tam je to viditeľné, to je ten, e, za to k tomu e, podochádzalo, že tam je to viditeľné, že výsledky žiakov Išli na ktorí týdne, toto majú dovolené, jednoducho idú no. rapidne no. niekde inde, no. ako by mali byť. Takže tam sa to dá, tak povediac, e, Odmerať, vidi- vidieť no. a je to merateľné. No. Tie rozdiely. Keď to zakázali, tak hneď sa zistilo v priebehu fakt ako krátkej doby, že sústredených žiakov to význam, na no. danú tému, ktorá je na hodine, je na inej úrovni, ako keď majú tie mobily u seba. Lenže už tam máte deti, ktoré majú nutkavé pocity, že ten telefón zrazu chýba. Ano. A to už máte deti so závislosťou, lebo už proste kedy sa dostane k telefónu. A, a už... to už aj sú nervozitou, s tými abstinenčnými príznakmi. A, to teda asi, asi to úplne platí presne ako pri každej závislosti, že aj v tomto prípade čím skôr sa začne, tým bude silnejšia tá závislosť. Že keď to dáte dieťaťu ročnému, no tak to je, to je katastrofa to, hej, najväčšia. To je to. Lebo... ešte sa chcem tomu, zase, aby sme to trošku... A hneď aj dajte pesničku k tomu. Už, už dáme asi poslednú, čo? No, už no. asi bude tá záverečná. Jednu, jednu vynechám. To je veľká vec, toto. No, že vy nech... robiť, ale no, to, toto ešte chcem povedať, že na týchto besedách sú rodičia. Rodičia, aj keď beseda skončí, sa potom stretávajú a rozprávajú. Hm. A dokonca prídu aj iní rodičia, ktorí na tej besede neboli. Hej, že, že tu, je, tu je ten potenciál, hej, že aby, aby, lebo keď to bude vedieť dvaja, traja ľudia nestačí, ale 20-30 už je pre nejakú komunitu môže byť markantné. A keď ich je ešte viac, mm-hmm. tak už môžu prevážiť. A už potom môžu apelovať, žiadať, e, interpelovať, Hej. že toto prosím pekne my si želáme, aby naše mm-hmm. deti nemali takú možnosť napríklad. Lebo e, to je to, ako s tými, s tými rybami, s tými háčikmi. To sa cieľene podsúva. To, to, to není náhoda. No iste, iste. Tam tá sociálna sieť každému už je na mieru. No. Čo? Že ten svet je už tak pretechnizovaný, že každému jednotlivcovi to už je presne na mieru. Ukazuje sa mu to, čo on bude najviac sledovať. A to sa už urobí na základe tých algoritmov, ktoré tam fungujú, oni vás proste majú absolútne chyteného. A funguje to už, pani Filipková, také nejaké skupinky tu ľudí, že sa naozaj stretávajú rodičia, už máme takéto nejaké skúsenosti, že že to také už niečo funguje, povedzme, že keď sa ide na tú školu, keď vrajete, že tam aj rodičia sú, že už je tu nejaká skupina, ktorá povedzme si tieto veci uvedomuje, diskutuje o tom, že je také niečo, či mm. sa to ešte len rozbieha celé? Za, eh, zatiaľ je to tak, povedzme si, že skôr v rozbehu, mm. e, najviac v ústretí, ako musím povedať, že nám vychádza církev v tomto ohľade. My sme spravili dve verejné diskusie v kostoloch e, na Orave mm-hmm. a na viacerých církevných školách e, sa spravili už e, tiež takéto debaty. Nedávno sme mali stretnutie aj s pánom biskupom Trstenským a ten bol tiež až eh, z niektorých vecí až šokovaný, <laughs> ktoré videl. A otvárajú nám vlastne oni sami prístup k, mm-hmm. k ľuďom, ktorých oni učia, hej, na ich školy a tak, že skrátka áno, že toto mm-hmm. je nebezpečné, že chápu to, o čom vlastne chceme hovoriť a že je to nebezpečná záležitosť. Ono je to Eh, ono je to fantastické, že eh, nám vychádzajú uh-huh. takýmto spôsobom oni v ústreci a ja by som teda aj im chcel poďakovať, že otvárajú cestu vôbec, aby sa toto dostalo do širšieho povedomia na mhm. tých mm. besedách a z, zo skúsenosti ja chodím menej, ale chlapci chodia a zo skúsenosti vlastne e, aj s tými rodičmi ako rodičia, ako fakt je tam tá nevedomosť, lebo e, málo ľudí je schopných uvedomiť, že ten e, mobil, ak tam dieťa <laughs> trávi celé hodiny, e, za celé hodiny potom nič nerobí nič iné sa nenaučí. Keď sa dieťa hrá na pieskovisku, tak sa naučí tam aspoň nejaké veci. No, tam, no, Okrem toho je tam ešte s inými. Mm. Na mobile je len no. virtuálne, ani netuší s kým, lebo dnes <laughs> už pri tých technológiách ani nemôžete vedieť, že či sa s niekým reálnym tam Iste. bavíte, či si s niekým reálnym vôbec dopisujete. Takže je to katastrofa a tieto informácie presne treba šíriť, pretože tie technológie idú tak dopredu, že za chvíľu nebudeme sami vedieť. Hm. Tie deti sú schopné sa dostať cez rôzne e, technológie e, aj k rôznym hazardným hrám a rodičia ani netušia, že je to možné. Ani ja som to neznám, ani netušil, že hej, lebo mhm. jasné, ja si dávam od takýchto vecí 30 rokov ruky preč, hej, takže ma, ja som sa nemal k tomu ako dostať. Ale zkrátka, je to tu. No, toto bude, toto bude, ako ste povedali, beh na dlhé trate. Veľmi dlhé trate preto, lebo naozaj je to tak, tu je celá spodnosť, sme v kolektívne v jednej veľkej závislosti od detí, po dospelých všetci. A s týmto, čo sa ide robiť, teda <laughs> to ako bude naozaj <laughs> veľký problém. Je dobré, že na to takto aspoň poukazujete, že sa o tom hovorí, lebo ako pán doktor, už nemôžu potom povedať, že nevedeli. Už vedeli, že je to problém, povedali ste im to a už každý s tým naloží, ako vie. Dalo by sa ešte veľa rozprávať, budeme musieť končiť, lebo čas nám uplynul a ešte máme poslednú pesničku na záver, pán doktor. Tak no, asi s tou sa rozlúčime. Vidím ten vyčítavý pohľad, aj stade toho. Ale nie, nie, ja, ja som na to bol pripravený, ja, ja poviem pravdu. Tak. Lebo ja som vedel, že budeme také veci hovoriť, že, že jednu, jednu vyškripneme. Hej. Ale tú druhú nie, lebo to som vybral pre vás dvoch, ja vás ľúbim. Aj my vás, pán je, Vám toto je pekné. strašne veľa. Za všetko. A ja strašne. Za mojho muža a za moju rodinu. Je fakt, že vy ste taká odmena. Nedávno niekto hovoril o tom, že e, skálovský režim, že už je to, troška akože prekonaný, ale že, e, že keď bol vymyslený, e, tak to fungovalo pre jednu dôležitú vec prísny režim a láskavý doktor. <laughs> A vy ste jeden z posledných, ktorý ešte tak môže. <laughs> že tieto dve eh. veci, ak sa nestretnú, eh, tak Aj, eh, volať, už sú to máš, rozrieme ste mňa. <laughs> no, nič, to, učiteľ, keď vidí, že jeho žiak dosiahol veľké úspechy, že je najlepší v nejakých olimpiádach a tak podobne a dosiahol toho v živote veľa, tak to je veľká odmena pre učiteľa a pre doktora, ktorý riešil v živote okrem iného aj závislosti, keď vidí takéhoto človeka, pán doktor, ako túto pán Filipko, tak asi je to veľká odmena a radosť, že sa podarilo zachrániť dušu. Je to, je to veľká odmena. Kto nevie, nepozná. A? No. Dobre. Ech, stačilo, dobre. Takže ďakujem vám Aj. všetkým, aj tebe, Boris, teda, že že ste umožnili túto <laughs> reláciu. tak, áno, veľká vec sa podarila. no, no a Aj. Hanka Zagorová mala pieseň, že nešla prelámej. Tak to je pre vás. Ďakujeme krásne. Aj my ďakujeme, že ste tu boli. Majte sa pekne. Lúči sa s vami pán doktor Ludvík Nábielek, e, e, Robert Filipko a jeho pani manželka Erika. Však som Pekný si večer. Majte sa pekne do počutia. Príjemné, požehnané Vianočné sviatky. Veľkonočné. Hm. Či veľkonočné. Ale Vianočné. <laughs> No, to, viete, čo to prejde, ani neviete ako. <laughs> <laughs> Presne, už bude výzdoba zase v obchodoch. No, tak sa máte pekne do počutia.